Вітаю! Я Аня, і я біолог. Вітаю! А я Міша, і я по-ранейшаму не. І гэта падкаст Бія Бурбалка, дзе мы разам шукаем адказы на простыя і складаныя біялагічныя пытанні. Так. Можна гэтым разам пытанне будзе ад мяне. Ура! <laughs> Дачакалася. <laughs> Дачакалася. Мы вось пакуль тут мінулым разам размаўлялі пра мух. Ага высветлілася што адбылася варашыстая падзея у галіне біялогіі былі абвешаны лаўрэату нобелевскай прэміі але калі я пачаў чытаць пра гэта высветлілася што яна насамрэч не па біялогіі афіцыйна называецца а нобелевская прэмія па фізіялогіі і медыцыне пасля я стаў чытаць далей і даведаўся што ўсё ж такі нобелевскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне атрымала біолог там два было лаўрэата і больш за тое нават мінулым годам быў біёлог і да гэтага былі біёлагі <laughs> Таму вось такое цікавае назіранне што нобелевскую прэмію па фізіялогіі медыцыне нярэдка атрымоўваюць біёлагі То бок сённяшняе наше пытанне чаму нобелевскую прэмію у намінацыі фізіялогіі медыцына атрымала біёлог так я разумею Ну так атрымліваецца давай разбірацца чаму прэмію далі біёлагу насамрэч атрымоўваецца так что вось гэта номінацыя фізіялогіі медыцына яна датычыць зразумела медыцыны медыцына гэта дапамога чалавеку у першую чаргу да? чалавеку як арганізму але мы ведаем вось яшчэ са школьнай праграмы і тут мне карціць просто уключыць рэпетытара і пачаць расказваць пра ўзроўні вывучэння жывой матэрыі, пра тое, што чалавек, арганізм гэта складаная сістэма і што вось ёсць узроўні арганізацыі ніжэй за арганізмены і калі ты не вывучыш чалавека арганізм на гэтых узроўнях, ты не зможаш дапамагчы яму клеткавы ўзровень, а ніжэй за клеткавы ўзровень ёсць яшчэ малекулярны ўзровень. То бок гэта пра біялагічныя малекулы, з якіх складаюцца ўсе нашы клеткі. Таму што ўсе працэсы у нашых клетках можна назваць біяхімічнымі працэсамі, таму што ўсё гэта рэакцыі хімічныя. І вось вывучэннем такіх працэсаў займаюцца біяхімікі і малекулярныя біёлагі. Вось сёлетнія лаўрэаты гэта венгерская біяхімік каталін карика яна адначасова працуе і ў венгрыі і ў ЗША і вось у ЗША яна пазнаёмілася з лекарам і імунолагам дру вайсманам з ім яны дзеляць гэтую нобельскую прэвію на палову таму што менавіта дзякуючы іх сустрэчы і атрымалася такая класная праца з такімі фундаментальнымі вынікамі угу. ось я тут гляджу на фармуліроўку з якой яны атрымалі нобелевскую прэмію яна гучыць наступным чынам <laughs> просто фармуліроўку перакладала я пісала таксама я таму у мікшы патрэбна <laughs> некаторы час каб <laughs> прачытаць спрабуем чытаць за адкрыцці, што датычацца мадыфікацыі азоцістых асноў нуклеатыдаў, якія дазволілі распрацаваць эфектыўныя МРНК вакцыны супраць COVID-19. Вось. А. І наколькі я разумею, заходзячы з гэтай фармуліроўкі, гэта нобелёўская прэмія не за распрацоўку ўласна вакцыны, а за нейкія даследаванні, якія зрабілі гэтую распрацоўку магчымай. Менавіта і уласна кажучы гэтым даследаваннем быў прысвечаны ўвесь навуковы шлях каталін. Але давай разбірацца ці зразумела табе з гэтай фармуліроўкі ўсё ж такі пра што гэта? Ну вось нашы слухачы напэўна не пачуюць, таму што гэта ўжо будзе адрэдактавана. Але я прачытаў яе з пятай спробы. Там <laughs> ёсць моманты, якія незразумелыя, А ёсць моманты, дзе я проста не ведаю. Я штосьці здаецца разумею, можа, я разумею неправільна, таму я спадзяюся, ты мне зараз проста, і зразумела ўсё растлумачыш пачынаючы з пытання можа што такое мРНК Дарэчы у нашых клетках шмат чаго менавіта з мРНК і пачынаецца але перад тым як казаць пра рнк скажем пра днк днк ці дызоксі рыбануклінавая кіслата пра е напэўна кожны хто цікавіцца больш менш біялогіяй ці нават хто і не цікавіцца чу так вось mm -hmm якое твоё ўяўленне што гэта такое і навошта яно трэба ну гэта такая штука у клетках дзе захоўваецца генетычная інфармацыя так і давай тут разбірацца пра тое што такое гэтая самая генетычная інфармацыя вось днк гэтая абрэвіатура яна расшыфроўваецца як дызоксі рыба нуклеінавая кіслата і нуклеінавая яна таму што яна у была знойдзена ў ядрах клеток. Мы ўсе складаемся з клеток і ў кожнай нашай клетцы, таму што мы эукарыёты ёсць ядро. Вось ёсць пракарыёты, напрыклад, бактэрыі. У іх ядра няма, у іх ёсць проста такія вось калечкі ДНК, якія у цытаплазме. А ў нас ёсць э, у кожнай клеткі цэлае ядро, па латыні нуклеус, І гэта э, самая галоўная арганела нашай клеткі. І ядра гэта месца, дзе захоўваецца ДНК. А ў ДНК захоўваецца ўся інфармацыя, якая патрэбна для ўсіх усіх працэсаў у клеткі. То бок інструкцыя пра тое, закон чаго клетка будзе дыхаць, што яна будзе есці, як яна будзе расці, як яна будзе дзяліцца. Усё гэта прапісала ў нашай ДНК. А што робіць РНК? А тут э, трэба правесці такую аналогію. Вось у цябе ёсць э, павараная кніга ДНК, у якой прапісаныя усе рэцэпты ўсіх біяхімічных рэакцый у тваёй клеткі. Усе гэтыя біяхімічныя рэакцыі яны ідуць за конт э, бялкоў, Таму што бялкі яны выконваюць асноўную функцыю у нашым арганізме. Гэта асноўныя цаглінкі, з якіх мы складаемся. І яшчэ ёсць белкі ферменты, белкі ферменты гэта каталізатары, за конт якіх ідуць хімічныя рэакцыі. То бок э, тое, што робіць магчымым усе працэсы, якія адбываюцца ў нашай клеткі. І вось тое, як гатаваць гэтыя белкі, яно прапісана ў кулінарнай кнізе э, і кулінарныя кнігі захоўваюцца ў ядры і закон таго што гэтая кулінарная кніга яна такая важная яе абараняюць і не дазваляюць гэтага ядра выносіць каб не пашкодзілі Таму што мала ці якія чытачы бываюць Тут у мяне ёсць такая аналогія, якую я часта прыводжу з гэта з нацыянальнай бібліятэкай нашай беларускай у мяне з ёй складаныя зносіны і <laughs> я спадзяюся што там ужо нешта памянялася з таго моманту калі я спрабавала туды хадзіць але вось э, калісьці шмат шмат гадоў таму я была ўражаная тым што некаторыя падручнікі па біялогіі якім я карысталася і якія нават былі ў мяне дома вось у бібліятэцы іх трэба было замаўляць загадзя і у нельга было іх выносіць з бібліятэкі. То бок ты можаш прыходзіць у бібліятэку, чытаць іх, але ўзяць з сабой немагчыма. І для мяне гэта было дзіўна, таму што ну, я звыкла да такіх вясковых бібліятэк, <laughs> там што пераважна я хадзіла ў бібліятэку ў вёсцы, калі прыязджала да бабулі. І там можна было ўсё браць і нават <laughs> калі вельмі спадабалася, можна было і, <laughs> і не вяртаць. Вось, а потым а, прыносяць нейкую новую набытую кніжку ўзамен. Я па-ранейшаму павінны кніжку дзіцячаму садошку, куды я <laughs> хацеў 30 гадоў таму. Вось, каб такога не здаралася з галоўнай кніжкай нашага арганізма, кожнай нашай клеткі ДНК, яна запакаваная ў ядро і з ядра яе нельга даставаць. І каб прачытаць і выкарыстаць рэцэпт для гатавання нейкага бялку трэба зрабіць з гэтай ДНК ксеракопію. Усё тое ж самае, што адбывалася і ў нацыянальнай бібліятэцы, таму што там таксама можна было рабіць ксеракопію. І вось ролю такой ксеракопіі выконвае МРНК. То бок спецыяльныя ферменты, бялкі, дарэчы, МРНК палімеразы, яны прачытваюць паслядоўнасць ДНК і э, перапісваюць яе ў вельмі падобную малекулу РНК. І гэтую малекулу ўжо можна выносіць па-за межы ядра. Там гэтую малекулу сустракаюць спецыяльныя арганелы клеткі, якія называюцца рыбасомы. І гэта менавіта кухары. Гэта шмат такіх маленькіх кухараў, якія абляпляюць гэтую ксеракопію, чытаюць яе і гатуюць ланцужкі замінакіслот якія потым зварочваюцца і атрымаюцца пялкі. То бок РНК это ксеракопія МРНК ксерекс. Так э, глядзі <laughs> Ксерекс гэта хутчэй э, вось гэты фермент МРНК палімераза, якая робіць МРНК. А МРНК яна называецца таму, што гэта расшыфроўваецца як матрычная РНК яшчэ называюць інфармацыйная РНК. Чаму яна так называецца матрычная? Таму што потым гэтая РНК выкарыстоўваецца як матрыца, ну ці канва для таго, каб рабіць белок. Дзякуй вялікі Ані, я не памятаю шчыра ці разумеў я гэта цалкам у школе, але я дакладна гэта не памятаў нават калі калісьці разумеў. Таму вельмі дапамагае уявіць, што адбываецца. Там у фармуліроўцы, чаму далі прэмію быў яшчэ кампанент, які я хацеў бы абмеркаваць ну каб ты абмеркавала <laughs> это было пра вакцыны восьось яны даследавалі мрнк мы даведаліся што такое мрнк а як гэта дапамагае распрацоўваць вакцыны ух а, ну глядзі ці ведаеш ты прыкладна як працуюць вакцыны наогул ну што ёсць нейкі вірус і мы кавалак гэтага віруса прышчэпваем людзям mm -hmm і ў іх імунітэт імунная сістэма рэагуе на гэты вірус таму калі трапляе ўжо цалкам той вірус ад якога мы прышапляліся то арганізм прыблізна уяўляе як з ім змагацца менавіта то бок асноўны прынцып працы вакцыны гэта тое што у нашым арганізме на любога патагена то бок на вірус ці на бактэрыю ці нават на ўласныя ракавыя клеткі рэагуе імунітэт Імунітэт гэта сістэма абароны нашага арганізму. Арганізму трэба было выпрацаваць такі механізм, які дазваляе адрозніваць свае структуры і клеткі ад э, структур патагенаў, ці, напрыклад, ад паламаных уласных клетак, такія як э, ракавыя клеткі. І асноўны прынцып акцэн гэта тое, што да таго, як мы заразіліся вірусам, мы можам даць нашаму арганізму уяўленне аб тым, як э, выглядаюць вось такія клеткі ці як выглядае сам гэты вірус. І гэтае ўяўленне мы даем нашаму арганізму закон кавалачкаў гэтых ці паверхневых бялкоў вось ці кавалачкаў вірусаў, якія мы ўводзім у наш арганізм э, з дапамогай ін'екцыі і нашы імунныя клеткі знаходзяць такія кавалачкі, рэагуюць на іх, развальваюць іх і запамінаюць фармуецца імунная памяць і калі ўжо потым мы сустракаемся з рэальнай пагрозай то наш арганізм значна хутчэй і эфектыўней змагаецца з патагенамі Слухай ну з вакцынамі зразумела але у нас жа прышэпкі ад розных захворванняў існуюць ужо даўно чаму спатрэбілася нешта новае на базе мрнк для таго каб змагацца з каранавірусам паміж вакцынацыяй і імунным адказам праходзяць нейкі час. У выпадку некаторых вірусаў трэба яе яшчэ і паўтараць гэтую вакцынацыю некалькі разоў праз вялікую адлегласць часу, каб гэты імунітэт ён сфармаваўся ўстойлівы. І вось калі была эпідэмія кавіду, у нас не было такога часу. Шукалі наогул вакцыны, якія дапамогуць чалавечаму імунітэту больш ярка рэагаваць на хваробу і закон гэтага хвароба будзе працякаць лягчэй. То бок шукалі вакцыны, якія дазваляюць не, не захварэць, а не так цяжка хварэць і выжыць наогул. Таму што колькасць захворню была такая, што было зразумела, што эфект ад любой вакцыны ён будзе больш павольны, чым тое, як э, распаўсюджваецца гэта хвароба. І вось у гэтым дапамаглі МРНК. Што зрабілі з кавідам, прачыталі яго геном. Наогул вірусы гэта вось скрыначка з бялку, у якой захоўваецца ДНК ці РНК. Нават э, вучоныя яшчэ <laughs> ўсё ніяк не могуць сказаць вірус ён жывы ці не жывы. Таму што вось все, што ён робіць, гэта у гэтай скрыначцы даносіць нуклеінавую кіслату да клеткі, у якой паразітуе, засоўвае ў сярэдзіну гэтай клеткі і клетка ўспрымае гэта як сваё, калі ў віруса ўсё атрымалася. І пачынае рабіць яе гэтай ксеракопіі, МРНК, а з МРНК рабіць бялкі і гэтыя бялкі ідуць на новыя скрыначкі для вірусу <laughs> э, таксама капіруюцца нуклеінавыя кіслоты э, вірусаў іх становіцца шмат у клетке яны э, запакоўваюцца ў гэтыя скрыначкі і гэтыя скрыначкі выходзяць у навакольнае асяроддзе і ўжо заражаюць новыя клеткі Я тут э, паўхвіліны пытаўся прыдумаць нейкую цікавую аналогію, пасля разумеў аналогію, але яна не такая цікавая, таму што ўсё, што я прыдумаў гэта кампутарныя <laughs> вірусы, якія гонар гэтых вірусаў. Вось <laughs> людзі падгледзелі ад вірусаў гэтую суперздольнасць падсунуць сваю нуклеінавую кіслату клеткі, у якой паразітуюць і скінуць на яе ўсю працу вірус кавіда гэта РНК вірус то бок у ім у гэтай белковай скрынцы адразу захоўваецца РНК якую можна счытваць белок і падумалі людзі <laughs> вось чаму б не ўзяць гэтую РНК не сінтэзаваць яе у лабараторыі і не зрабіць так каб клетка сама зрабіла белок на які потым будзе імунны адказ То бок гэта больш эфектыўна, э, калі мы дазваляем арганізму самому нарабіць чужога бялку, потым зразумець, што гэты белок чужы і выпрацаваць імунны адказ і імунную памяць. Гэта хутчэй, чым у лабараторыі і колькасць копій такога белку яна будзе грамадная. І імунны адказ таксама будзе значна больш хуткі. Угу. І вось менавіта гэтымі даследаваннямі займалася Катлін Карика і нехто там Вайсман. Дро, ось. Дро. Я забувся. Да. Насамрешт було все так легко. а, сенс э, у чим? Така ідея уводзіць МРНК, яна була яшчэ задоўга задоўга да кавіду. Людзі шукалі і шукаюць э, вакцыны вось ад ракавых клетак і думалі пра тое, што калі ввесці МРНК у якой будзе запісаны код э, бялкоў ракавых клетак у арганізм, то ось арганізм наробіць шмат такіх бялкоў, потым імунная сістэма на іх адрэагуе, а потым яна знойдзе яшчэ ўсе клеткі з такімі бялкамі і таксама іх прыбярэ, то бок сама прыбярэ рак. Вось для гэтага ўсё гэта распрацоўвалася. Але аказалася, што вось так проста ўвесці МРНК у жывы арганізм немагчыма, таму што МРНК гэта нестабільная малекула. Вось уяві сабе гэтыя ксеракопіі з кніжак. Каб яны ўсе складваліся недзе пад бібліятэкай, то скончылася б і папера і ўсё было б завалена гэтымі ксеракопіямі. Таму наш арганізм робіць рэцайклінг, ён выкарыстоўвае ўсё паўторна. І МРНК яны робяцца на вельмі кароткі час, потым іх адразу знаходзяць кухары, рыбасомы, робіць з іх бялкі, а МРНК яна развальваецца на кавалачкі нуклеатыды. І таму калі ты вводзіш нейкую МРНК як вакцыну, яна таксама <laughs> развальваецца вельмі хутка на нуклеатыды, таму што клеткі такія бачаць ой нешта у нас тут нейкія ксеракопіі, трэба іх здаваць на макулатуру, што яны тут валяюцца. Вось другое наша імунная сістэма яна здатная не толькі пазнаваць э, як аказалася чужыя бялкі, але і пазнаваць мрнк і для вучоных гэта было невідавочна таму што падавалася што гэтая рнк яна ва ўсіх аднолькавая нагогул вось гэта называецца адзінства генетычнага коду і гэта было асноўным доказам таму што мы усе жывыя арганізмы на планеце зямля мы далёкія родзічы адзін аднаго вось гэтыя рэцэпты у гэтай паварнай галоўнай кнізе што ў бактэрыі што ў нас запісваецца аднымі і тымі ж літарамі у днк гэта атгц а у рнк замест т літара у і шыфры расшыфроўваюцца ва ўсіх жывых арганізмаў у адны і тыя ж амінакіслоты І таму вучоныя лічылі, што ну зразумела, на чужы бялок ты адрэагуеш, таму што ў тваім арганізме няма такіх белкоў. Але як жа ж ты адрэагуеш на нуклінавую кіслату, яна вось з тых жа літар нуклеатыдаў складаецца і выглядае абсалютна як твая. Вось. І наогул усе лічылі, што таму у вірусаў і атрымоўваецца вось праварочваць гэтую дастаўку сваёй нуклінавай кіслаты клетцы, і заставляць яе вырабляць свае бялкі, таму што ну, нуклеінавая кіслата выглядае так жа. Але яны недоацэньвалі клеткі і клеткі ўсё ж такі неяк разумеюць. Так і дарэчы, да такой высновы прыйшлі згаданыя намі лаўрэаты нобельскай прэміі каталін і дру, <laughs> калі яны сустрэліся каля э, ксераксу. <laughs> Ось мы кажам пры метафора. <laughs> Так, вось каталіну ў сваім дакладзе падкрэсліла значнасць ксераксу <laughs> Таму што яна сказала каб я тады магла просто пампаваць у электронным выглядзе усе э, артыкулы якія мне трэба і чытаць іх у электронным выглядзе то мы можа і ніколі не сустрэлімся з дру а так вось я пабачыла яго каля ксераксу і падумала нейкі новы чалавек на нашым паверсе і мы разгаварыліся і казалася, што мы займаемся амаль адным і тым жа толькі з розных бакоў. Асноўнай мэтай каталін было даставіць МРНК у клеткі, каб клеткі выраблялі адмысловыя бялкі, лекавыя бялкі для тэрапіі. А у Дру Вайсмана у яго, была мэта выкарыстоўваць мрнк менавіта ў якасці вакцын але гэта быў 97 год яшчэ ніхто не чуў дзяку богу пра кавід і вось у яго была мара і мэта знайсці шлях каб выкарыстоўваць мрнк для вакцын ад э, віч ад грыпу і ад вірусу папілома чалавека які вызывае ракавыя пухліны Дру Вайсман ён працаваў з жывымі арганізмамі, а менавіта з мышамі. І вось у той размове каляксераксу ён падзяліўся сваім болем, што пры дастаўцы МРНК у клеткі мышэй не тое, што ніякіх бялкоў не выпрацоўваецца, а яшчэ і запаленне э, відавочна э, моцнае ў мышэй, таму што яны пачынаюць хварэць і паміраць. І ў выніку гэтай размовы, У іх узнікла думка, што напэўна, ўсё ж такі сумесная эвалюцыя, то бок эвалюцыя чалавека і вось мышэй і вірусаў ішла настолькі доўга, што ўсё ж такі нашыя клеткі неяк зразумелі, як адрозніваць нуклінавыя кіслоты вось РНК, якія яны самі зрабілі, які зрабіў вірус. Нават тады, калі яны складаюцца з аднолькавых літар. Ну вось у віруса ўжо неяк атрымлівалася падрабляць, А чаму у навукоўцаў не атрымалася? Так і насамрэч тут жа і не тое, што падрабляць, таму што як я ўжо сказала, мы ўсе паміж сабой э, родзічы у нас ва ўсіх адзін код ДНК і РНК, То бок адныя тыя ж вось гэтыя чатыры літары. Атрымоўваецца, што калі вірус перадае МРНК ў сярэдзіну клеткі, ён перадае шыфр запісаны закон гэтых чатырох літар. І такі ж э, шыфр запісаны закон чатырох літар клетка робіць сама. Вось ты бачыш тэкст, напісаны літарамі. Як ты думаеш, як можна адрозніць, хто яго напісаў? Ну у людзей гэтую функцыю, як мы прадэманстравалі практычна сёння выконвае почырк. Я крыху змагаўся з тваімі вельмі прыгожымі, але не вельмі зразумелымі літарамі. <laughs> Так так, менавіта менавіта почырк. У выніку такой размовы каталін з дру у іх узнікла здагадка, што можа варта паглядзець на гэтыя малекулы мРНК крыху больш пільна не толькі на те нуклеатыды, з якіх яны утвараюцца, але яшчэ як гэтыя нуклеатыды напісаныя. І сапраўды дагэтуль і вось у гэты час РНК яна вельмі актыўна даследавалася і было паказана, што напрыклад у транспартнай РНК гэта яшчэ такі тып РНК які вось адказвае за тое каб кухарам <laughs> рыбасомам якія чытаюць э, ксеракопію з рэцэптам мРНК прынесці ім амінакіслоты з якіх яны будуць будаваць бялок вось у такіх транспартных РНК у іх шмат мадыфікаваных нуклеатыдаў то бок яны таксама складаюцца з чатырох літар а у гц але вось напрыклад літара у гэта урацыл ён мае некаторыя хімічныя мадыфікацыі якія не ўплываюць на тое што ён будзе чытацца як у калі буду сшытваць яго код але ўплываюць на тое як будзе зварочвацца гэтая рнк якую форму яна будзе прымаць і такіх мадыфікацый нуклеатыдаў вельмі шмат Каталін і дру яны падумалі, што можа менавіта гэтыя мадыфікацыі ёсць той почерк, якім напісаная РНК. І тады яны пачалі шукаць гэтай мадыфікацыі і глядзець, якія менавіта мадыфікацыі ўплываюць на тое, што арганізм развівае імунны адказ, калі ў яго трапляе РНК. І яны іх знайшлі, але гэта была нелёгкая праца, таму што трэба было вось перабіраць гэтыя сотні мадыфікацыі і дарэчы каталін і дру знайшлі камбінацыю такіх мадыфікацый якія зусім не вызываюць імунны адказ то бок арганізм не адказваў на сустрэчу з такімі мрнк запаленнем а яшчэ клеткі пачыналі вельмі хутка з такіх мрнк рабіць свае бялкі калі яны знаходзілі такую ксеракопію сярэдзіне сябе яны не думалі што гэта чужая ксеракопія яны думалі што гэта свая і хуценька пачыналі рабіць той белок які напісаны ў дадзеным рэцэпце але яны ж гэта рабілі не для кавіду і яшчэ задоўга да кавіду вось сустрэліся яны ў 1997 годзе Потым у 2005, 2008 і 2010 яны апублікавалі асноўныя вынікі сваёй працы. Пасля гэтага праца працягнулася. І Катлін яна вось калі расказвала пра гэту сваю працу, яна сказала, што грошаў ніколі не давалі на такія праекты, таму што гэта былі заўсёды вельмі фундаментальныя праекты, І не было зразумела, калі ж канец той працы, калі ж яны ўжо знойдуць тыя камбінацыі тых мадыфікацый, калі ж яно сапраўды спрацуе. І вось калі яны нарэшце атрымалі вынік, калі яны знайшлі гэтую камбінацыю мадыфікацый, калі яны знайшлі гэты адмысловы почерк з дру, то Каталін расказвае, што ў нейкі момант яна сказала сама сабе, што калі яна хоча пры жыцці пабачыць, як гэта працуе, у якасці вакцын ці ў якасці тэрапіі, то яна павінна ісці ў прыватную фірму, дзе робяць ужо канкрэтныя прэпараты і прапаноўваць вынік сваіх даследаванняў канкрэтным людзям, якія захочуць, магчыма, зарабляць на гэтым грошы. Таму, напэўна, яна і пайшла ў фірму Бентэк, якая, як мы ведаем, пасля Сфайзер распрацоўвала разам вакцыну ад кавіда. О, Міша, ты згадаў Бентэк? <laughs> Я разумею, пакуль я спрабавала разабрацца ў сутнасці працы Каталін, ты зрабіў даследаванне яе біяграфіі ці так? Ну можна і так сказаць, даследаванне гэта канешне моцна сказана. Я паспрабаваў пачытаць па... пра сутнасць таго, чым яна займалася і падумаў, што лепш я пачытаю <laughs> біяграфію. Там таксама напэўна што-небудзь цікавае будзе. А сутнасць зараз зразумела ўжо. Зараз зразумеў, дзякуй. Mm -hmm. <laughs> Дякуй, што зразумеў. <laughs> Звяртайся <laughs> только тлумаш. Ну, и... расскажы расскажы бо у мяне не было часу чытаць пра біяграфію я адзінае што была вельмі радая што яна атрымала гэтую прэмію таму што яна жанчына таму што не я вельмі удзячная дру таксама але проста вось з моманту існавання гэтай прэмія па фізіялогіі і медыцыне атрымала нобелевскую прэмію 227 чалавек з іх толькі 13 жанчыны і вось 13 гэта каталін мне пытаецца вось вельмі значным што яна жанчына што яна і атрымала ну так насамрэч гендерны бар'ер быў далёкі не адзіны бар'ер які трэба было ёй пераадолець <laughs> я ўсё жыцці было не не дзякуй богу здаецца яна нарадзілася ў камуністычнай венгрыі у сям'і мясніка і бухгалтаркі у іх не было водопровода не было лядоўні ў доме і карацей нічога не, не прадвяшчала нобелевского лаўрэата з гэтых стартавых абставін ну тут э, дазволь мне ўставіць што я так э, сабе зараз уявіла без лядоўні гэта напэўна вёска а ў вёсцы напэўна ёсць э, шмат жывых <laughs> арганізмаў якіх можна вывушаць і неяк пачаць цікавіцца біялогій ну мажаса але вось менавіта з яе вёскі так атрымалася што <laughs> напэўна толькі каталін зрабілася знакамітым біёлагам яна 82 годзе мне тут на татушке гляжу скончыла аспірантуру <laughs> універсітэта сегеда не будет сегедам гэта музычны фестываль таксама ў венгры як высветлілася гэта рознае место вось не ведаў ўсё дзяцінства юнацтва вельмі хацеў патрапіць на музычны фестываль зараз высветлялася што адной літары адрозніваецца ёсць яшчэ знакаміты універсітэтам не там карацей да 85 -го года яна працавала ў інстытуце біяхіміі там у венгры але 85 у яе лабараторыі скончыліся грошы гэта такі лейтматы ўсяго яе жыцця і яна вымушана была шукаць працу за мяжой але зноў такі гэта камуністычныя венры не так проста з'ехаць і вось калі яны з мужам перабіраліся яны прадалі машыну і каб правесці замежную валюту яны схавалі яе ў плюшавым мішку які належаў яе двухгадовай дашке то бок ужо і дачка была была і дачка міграцыя так двухгадовая прычым і вось гэтай кантрабандай яны мігрыравалі ў ЗША вось чамусьці бліжэй нічога не знайшлося. Ну зразумела, чаму, таму што так у ЗША гэта такі перадавыя тэхналогіі, у тым ліку ў навуцы. Ну так, і вось яна там спачатку працавала ў універсітэце Тэмпл. Угу. Гэта ў Філадельфіі. Ніколі не чула пра такі універсітэт. Ты ведаеш, я чуў, таму што там даволі знакамітая была група даследчая па медыйнай антрапалогіі. Але ага. я ніколі не чуў пра іх у кантэксце біялагічных і медыцынскіх даследаванняў, але ўвогуле я мала пра каго чуў у кантэксце гэтых даследаванняў, <laughs> таму што гэта не мой профіль. Некалькі гадоў яна там прапрацавала, а пасля ёй прапанавалі працу ва універсітэце Джонса Хопкінска. Гэта вельмі знакаміты медычны якраз універсітэт у Балтыморы. Але яе кіраўнік у ва ўніверсітэце Тэмпл, тым папярэднім быў так раз'юшаны, што яна сыходзіць і, і не папярэдзіла яго што ён паскардзіўся на яе ў эміграцыйную службу ЗША што яна нелегальны мігрант і трэба яе дэпартаваць што дарэчы не адпавядала рэчаіснасці Але пакуль яна там хадзіла па судах даказвала што яе ёсць падставы легальныя каб знаходзіцца ў штатах тую вакансію якую прапаноўвалі ў джонсе хопкінсе хтосьці ўжо заняў і яна працавала пры нейкім шпіталі там некалькі гадоў пасля нарэшце яна потрапіла ў універсітэт пенсільвані дзе ў далейшым яна і пазнаёмілася з дру вайсманам і там яна працавала гадоў 20 здаецца але ўвесь час таксама літматыў быў у тым што не хапала грошаў і вось яны рабілі гэтыя сумесныя свае даследаванні але выніку ёй так і не змаглі прапанаваць там сталую працу то бок дру вайсман таксама у не дапамог і другая таксама кармы а, не ну зразуме э, насамрэч гэта такая распаўсюджаная з'ява э, калі фундаментальныя даследаванні не з'яўляюцца цікавымі для універсітэтаў менавіта таму што на іх трэба выдаткоўваць шмат грошаў але яны не прыносяць грошаў а гэтая сітуацыя з таксічным навуковым кіраўніком які яшчэ шы настучаў на цябе ў нейкую там камісію гэта таксама думаю <laughs> калі нас слухаюць малодшыя навуковыя супрацоўнікі <laughs> установ я думаю яны змогуць нешта падобнае згадаць ці пра сябе ці пра расказы на жаль пра расказы сяброў але з дру вайсманам яны працавалі амаль 20 гадоў тому гэта быў такі э, даволі ўстойлівы тандэм так ну атрымліваецца что так да а потым яна першая сышла ці дру сказаў что больш не можа жыць на такія грошы не ведаеш э, ну дру застаўся там мне здаецца ён по-ранейшаму пра свайго універсітэце пенсільвання ага. вось а яна вымушаная была з'ехаць дадому у венгрыю яна вярнулася ў той вось той самы універсітэт сегеда дзе яна і пачынала сваю навуковую кар'еру Таму атрымалася такое поўнае кола Але вось... там ужо больш ёй напэўна былі радыя, таму што у яе быў такі вялікі замежны досвед. Ну я думаю так быў і досвед былі і ну, распрацоўкі навуковыя ўжо зараз было... як і радыя калі ёй далі нобелю <laughs> можна было паказваць ужо некаторыя жэсты сваім былым кіраўнікам <laughs> вярнулася обратно калі хтосьці з іх там яшчэ ёсць ну так тому так. што 30 гадоў все ж таки прыйшло Вось таму, напэўна, не дзіўна, што калі чытаеш інтэрв'ю з ёй на сайце нобелевскага камітэта, то адна з такіх выразных цытат можа не, не суперарыгінальных, але вельмі так трапна апісваючых яе жыццё з яе размовы вось з карэспандэнтам была, што трэба імкнуцца кантраляваць тое, што ты здольны змяніць. Так, мне таксама спадабалася гэта цытата, там было так фокусуйся на тым, што ты можаш змяніць. Ох, ну яна вельмі такая ўстойлівая жанчына атрымалася. Э, мне спадабаўся вельмі размова. Я слухала вось тэлефонная размова, калі ёй патэлефанавалі раніцай, э, калі прасудзілі нобелёўскую прэмію. Э, ну і спыталіся пра яе ўражанні. І мяне ўразіла, наколькі яна была спакойная і наколькі не было эйфарыі нейкай. Так, і яна перадала прывітанне ўсім хто ўстаўляў ёй палкі ў колы. <laughs> Яшчэ згадала, што вось яна насамрэч толькі прачнулася, таму што яна вось прыехала учора з канферэнцыі вялікай, на якой пабачыла шмат класных людзей. Нібыта гэтая прэмія гэта было наогул не асноўная тэма размовы. Так? Яшчэ вось адзінае, што яна згадала пра прэмію, што ну класна, што яе далі, таму што гэта будзе прэцэдэнт, калі скажуць что не яна гэта мама яе дачки а наадварот что вось гэта яе дачка тому что яе дачка яна ты ведаешь так так я да таксама прачытаў пра яе дачку якая двойчы атрымлівала алімпійскія медалі залатыя абодва разы по веславанню сьюзаны я завуць вось зараз якраз э, у яе на вкіпедыі на старонцы дадалі у што яна дачка нобелёўскай лаўрэаткі <laughs> ну, вось я я вось памятаю з гэтай телефоннай размовы катлін казала цяпер буду казаць што не я мама сьюзу <laughs> а сьюзан моя дачка <laughs> і гэта першы раз у жыцці а яшчэ для мяне было вельмі сентыментальным пачуць як яна сказала што я яна ніколі не разлічвала на нобелевскую прэмію ну улічваючы усе гэтыя прыгоды так і адсутнасць фінансавання сосных грошаў неабходнасць пераязджаць з адной краіны ў іншую а яе матуля яна кожны раз слухала цырымоніі ўручэння нобелевскай прэміі і кожны раз сказала ну вы зараз ты будзеш а што ты не слухаеш што ты не ўключаеш можа будзеш там ты і яна казала мама ну мне нават гранта ні аднаго не даюць якая <laughs> нобелевская прэмія А вось мама аказалася правая здзейснілася здзейснілася мама казала ну ты ж так шмат <laughs> працуеш ну табе ўжо давно павінна даць нобелевскую прэмію Ну што тады якую мараль зробім гэтую фразу... Так, на тым што можаш кантраляваць так зробім мараль фокусуйся над тым што можаш кантраляваць падаецца, Для беларусаў не толькі гэта вельмі дарэчная зараз фраза. Таму дзякуй всім, хто нас слухаў. <laughs> Спадзяемся, вам было цікава і было зразумела. Я прапусціла некаторыя значныя для мяне блокі пра ДНК, РНК і цэнтральную догму малекулярнай <laughs> біялогіі. Таму калі вам гэта цікава, калі ласка напішыце, мы зробім больш фундаментальны выпуск про гэта таму што ў мяне засталіся такі незакрыты гештальт калі ён супадзе з вашым то я буду радая А калі не супадзе пішыце што вас цікавіць у любым выпадку так давайте пра намагацца на ваше <laughs> пытанне так. калі гэта будзе не звязана з мухамі то я буду асабіста ўцяжна <laughs> Чакаем вашыя пытанні вельмі нагадваю, што нам можна пісаць у дырэкт у тэлеграме, а таксама у нас ёсць нстаграм, дзе будуць навіны і дадатковая інфармацыя. Да сустрэчы. Да пабачэння.